mu by'umutekano abantu babiri nibo bahitavye imana batanu barakomereka biturutse kuri grenade yaturikiye mu gisagara cya ngozi na mu gisagara cya bujumbura umuntu umwe niwe yahitanwe na grenade yarateye ubwiwe batatu nabo barakomereka mu kanyosha ka komine muha abanyagihugu bo mu ruyaga rwa kanyosha baratewe amakenga nuko uburongoye posita yo ngaho haheze igihe ataboneka bakicira ko yoba yagiye atwaye n'udufaranga bari bahaziganije harabandanya kuvugwa abanyeshuri birukanwa kuko baba bononye ifoto y'umukuru w'igihugu abagera ku majana abiri na mirongo itatu na bane bo mu gisuru cya ruyigi akaba ari bo birukanwe kuri uyu wa kabiri aya n'ayandi ni mukanya, kanya mu bw'ibyuma ni francois kimana ariko atuma amajwi yagushikira twese hamwe tuti cards sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ano makuru tuyahere mu by'umutekano abantu babiri nibo bahita by'imana batanu nabo barakomereka bivuye kuri Grenade yaturikiye mu gisagara cya ngozi muri abo babiri bapfuye harimo wari afise iyo grenade akaba yari umusirikare yakorera mu ikambi y'ingozi bamwe bakavuga ko bwoba bwari ubukozi bw'ikibi abandi bakabibona nk'isanganya imwe tubaza aponeri muzagara hari gace saa imwe n'iminota mirongo ibiri z'igitondo igihe iruhande y'ishure rito rya ngozi ya kabiri hafi y'ikirindiro cy'abunguza abantu ku makinga abantu baza bumva grenade ituritse basanze grenade yaturitse yari mu mufuko w'ikoti y'umusirikare ntunzwe nayo christophe w'ipeta rya kaporare yakorera mu ikambi aho ingozi ubwo nyine yaciye yitaba imana hamwe n'uwundi yunguruza abantu ku ikinga yari aho kuri icyo kirindi hari n'abandi batanu bagizwe n'abanyeshuri babiri hamwe n'abatagisivero batatu bakomeretse ababaye cyane ariko bavurirwa mu bitaro bikuru by'ingozi iruhande y'ikiziga cy'uwo musirikare hari iyindi grenade isa nk'iyari hafi guturika kuko udusinga bita gupiye twari twaciye igipolisi kikaba cyaciye kitubita kugira nayo nyine ntikore ibara amakenga haba mu banyagihugu baraho canke mu bapolisi biyabuze bamwe bati urabye ingene byagenze ibyo byabaye yoba ari isanganya ryashyitse abandi nabo bati yoba yaragiye gukora ikibi uwo musirikare ngo yabanje kuvuza induru imbere y'uko iyo grenade iturika bamwe mu babanyi biwe bavuga ko yanabasezeye mu gatondo avuga ko ngo agiye ku kazi christophe ntunzwe nayo asize umukenyezi n'akana gato kaheruka kuvuka ingozi honari muzagara nk'uko amakuru dukura mu gipolisi abimenyesha ngo mukanyosha haje abantu babiri bari ku ipikipiki bakaba bari bitwaje grenade bayiteye ku rya kane aho mukanyosha kanyosha nyine ahari abakenyezi bari ko baradandaza ku iyo grenade yahitanye umwe muri abo yise abasuma akaba ari nawe yarayiteye ica ikomeretsa na mugenzi we bari kumwe ku ipikipiki ariko we akaba yarashoboye guhunga ariruka hari abandi bantu batatu bari hafi nabo nyene bakomeretse muri zone buterere naho nyene umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye amenyesha yuko hari grenade yatowe aho yari iteretse aho benshi bita ku isamariro, ariko ikaba itaturitse igipolisi kikibaza yuko bishoboka ko ari umuntu ashobora kuba yarayifise akabona nk'abajejwe umutekano agahitamo kuyishira hasi nayo gufuba ikiziga kivirirana atamatangazo abaye ngo barondere n'umuntu ngo ntabwo byakabonetse n’umushinga amateka yigenga mu nama y'umutekano yabereye mu nyubakwa za komine mpanda y'intara ya bubanza yo kuruno wa kabiri inkuru nkuriya supesi karitasi kabanyana uwo mushinga amateka yigenga yagarutse cyane ku ifatwa ry'abantu bamwe bamenyekana iyo bafungiwe abandi bakabugwa irengero ngaha banshijya nino fabiyano yadomye urutoke urongoye umugambwe MSD muri komine Mpanda Sugwavuba Andre ngo yatwawe n'imodokari kamyonete ifise ibiyo bitabona ku mutaga wo ku munsi wa gatatu mu heze kugeza n'ubu ngo akaba atawuzi yambugiwe yagarutse kandi ku ifatwa ry'abantu bane batatu bo muri komine Gihanga n’ubundi wo muri komine Mpanda haraheze hafi indwi zitatu n'igipolisi kuri uyu wa gatandatu bagirizwa kugarariza umukuru wa zone buringa kuri uno wa kabiri bakuwe mu gasho k'igihanga bungururizwa ibubanza muri parike kugira ngo bumvirizwe umushinga amateka banshijya nino Fabiano yaneguye kandi ingene ikiziga catowe mu rukoko mu gatondo ko ku munsi wa kane bihutiye kugifuba batarondeje ngo abiwe bamenyekane kwifatwa itwara ry'abo bantu rero buramatari yari kagirisha iyo nama yavuze ko abajejwe umutekano n'abajejwe ubutungane bafise uko bakora ngo bagiye baravuga ivyo bagomba gukora ngo hari ivyo hava bitagenda neza nayo uwo yabuzwe irengero ngo hategerezwa kuba amatohoza hamenyekane iyo yoba ari Space Caritas Kabanyana ibubanza hajye isanganiro urakenuye Space Caritas Kabanyana hari umutama w'imyaka 70 wafunzwe muri commune Mugamba y'intara ya Bururi abajyango wiwe bakavuga ko yoba yadize umuhungu wabo bivuga ko ari ku isonga ry'abahungabanya umutekano muri iyo komine inkuru ya Jean Pierre Misaga ibururi Shabani Jean Pierre Kimasi niryo zina ry'uwo mutama nkuko mu muryango wiwe babivuga bamenyesha ko yafashwe n'igipolisi cyo mu mugamba kuwa kane w'indwi iheze araheza ajanwa gupfungirwa mu gasho k'icyo gipolisi umuryango w'uwo mugabo yoba arenze imyaka mirongo irindwi anagwaye n'indwara zidakira bavuga ko baronse amakuru ko uwabo yoba azira umuhungu wabo azwi ku izina rya jambye bivugwa ko ari ku isonga ry'abahungabanya umutekano mu mugamba uyu mugabo akaba yafashwe bukeye haraye hishwe abantu babiri bivugwa ko bari bavuye i bujumbura guhagarika umuntu wo mu mugamba mu gihe bavuga ko amagari yo mutama atera asinzikara kandi atawuhanirwa undi muntu basaba ko arekugwa ngo narijya atanumwe aramwumviriza kuva afashwe muri parike Bururi baremeza ifatwa ry'uwo mutama kandi ngo ariko arabazwa n'inyamiramabi kuri ivyo umuryango bavuga ko ariko ararenganywa umushikirizamanza wa repubulika mu ntara ya bururi asaba ko nyabuna barindira ko ubutungane bukora akazi kabwo jean Pierre misago i bururi radiyo isanganiro isanganiro iradiyo iduhuza ano mu rurimi rw'ikirundi arabandanya mu by'ubutunzi ubushyikiranganzira bw'amasoko ntanganguvu butari n'agataka uno munsi bwashize Habone ibiciro bishasha by'ibitoro uburitiro rya esanse ryagiye ku mafaranga ibihumbi bibiri amazutu hamwe na peteroli byo nta cyahindutse avuga ko bashimishwa n'amaraso bafise mu bubiko muganga Christine niyo nsavye akamenyesha ko ubu atabitaro byo kwidoga ko atamaraso ariko araboneka ahamagarira ahubwo abanyagihugu kwitabira ku bwinshi gutanga amaraso kuko ngo baba ariko bafasha benshi inkuru tubaza Francine ndiho ku bwayo Ikigo Sentes chegeranya amaraso gisanzwe cyakira abantu nka 30 ku munsi bayatanga ni naho hahimbarijwe umunsi mpuzamakungu wahariwe gutanga amaraso wibukwa kwa 14 ruhesha uko umwaka utashe gushika igihe c'isaha zine n'igice kuri uno wa kabiri bari bamaze kuronka bayatanga 60 n'abandi bakirindiriye abo twahasanze batuganiriye iciza babona mu gutanga amaraso imisanzwe uri gufasha abandi bantu baba bagwaye abantu bagwaye mu bitaro batagira amaraso hama umuntu asanzwe akunda gukena mu bigo byinshi ariko bitara bihe cyo gituma jewe cyavuga ndeka nze gufasha abandi benshi barabitinya gutanga amaraso mu bisanzwe ni umutima wo kwitanga wo kwitangira abandi birashobora gushika nk'umubyeyi iyo yibarutse ari kwa muganga akagira ingorane zo gukena amaraso iyo hatari abatanze aya maraso nk'uwo mubyeyi ntashobora kuronka ayo maraso umuntu akeneye amaraso mu gihugu ubu ngo ntayabura kuko abayatanga bariho cyo kimwe n'ibikenewe ngo bayakire bikemezwa n'uburongoye icyo kigo muganga christine niyo nsabye muri rusange byifashe neza turafise amaraso adakwiye rwose ngo tuvuge ngo twoyatanga tuyasesagura mugabo umuntu yakeneye wese arayaronka kubera turacafise abanyeshuri bakoma baduha amaraso turafise abasirikare abapolisi amasosiyete amwe amwe yiyoruganiza akaduha amaraso mu kwezi kwa na kabiri umwaka ugira uhere narumvise abantu bavuga hirya no hino ngo harabuze amaraso ntibyigeze biba ibyo bintu ngira ndahamara imyaka ibiri kandi kuva ndahashitse ndazi ko twakoze uko dushoboye kose kugira ngo ntihabe ikintu na kimwe kibura ibipimisho dukoresha bihora bitugora kuronka kubera biva hanze mugabo navyo nyene turabironka kuko turategura tugategekanya hakiri kare kugira ngo ntagire icyo tubura warongoye ikigo cegeranya amaraso CNTS ahamagarira abarundi ku bitabira ku bwinshi ibikorwa byo gutanga amaraso kugira ntihagire umugwayi ayabura yari muri ivyo birori byo guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu wahariwe gutanga amaraso amashirahamwe n'abantu barushije abandi kuyatanga bakaba baronswe ubushimwe Francine ndiyo kubwayo no turagukengurukiye urongoye ibiro vya posita mu ruyaga kugwa mukuru wa commune Kanyosha mu ntara ya Bujumbura ngo ntawuze irengero ryiwe kuva ku munsi wa kane w'indwi heze ivyateye amakenga banywanyi ba posita muri iyo commune bibaza ko yoba yacikanye urufaranga babikisha uburongo y'abakozi n'akazimiro bya posta ku rwego rw'igihugu akabahumuriza akabasaba gutwara impapuro babikishirije ko amafaranga yabo kugira ngo batunganirizwe nimba koko harayibwe inkuru ya Evariste nziko banyanka kuva ku munsi wa kane niho byibonekeje ko ibiro bya posita mu ruyaga byugaye ariko nkindi imwe irenga imbere yaho abanywanyi baraza kubikuza udufaranga twabo wahakorera umufasoni Josiane Kaneza akabishura ko atamafaranga hari gutya amakuru ababikije udufaranga mu kigega ca posita mu ruyaga bari bafise ngo nuko uwo mukenyezi yo bacikanye udufaranga twabo babikije na warafise gushika kuri uyu wa mbere inkuru y'imvaho Agrippine Buseke arongoye urunani rw'amashirahamwe y'abakenyezi ku rwego rwa commune Kanyosha avuga ko bobo baheruka gushira kuri konti amafaranga arenga umuriyoni mu mafaranga y'amarundi we nabandi babikije udufaranga twabo basaba kuronswa umuco nukuri kugeza uyu munsi nta numwe azi yari mumaze kubona irengero giwe mwaratakambye mwaratatse abajeje umutekano mwaratatse abajeje intwaro abajeje umutekano nabajeje intwaro barabizi ico kintu barakizi gusa asigaye yuko hoba avideo recherche uyu muntu bakamurondera hanyuma natwe tugashyikira utwacu kuko kugeza uyu munsi abakenyezi abo dusangiye amashyirahamwe roji no muyuko asaba gusa ababikije dufaranga twabo kuzana impapuro babikishirije ko kugira batunganirizwe nimba koko amafaranga yabo yari yibwe gushikaho tugejeje isuzuma kugira turabe ko hari ibyo byarononekaye eh, na cyane cyane ko ari amafaranga yoba yarasahuwe muri ibyo biro bya posita mu ruyaga twasanze hanyuma posita heve ibatunganiriza ikindi uwo mutegetsi ajejwe abakozi n'akazi mu biro bya posita ku rwego rw'igihugu avuga ni uko bamaze kwitura ubutungane kugira babafashe kurondera uwo mukozi wabo batazirengero ryiwe Ugushira mu mashine nyabwonko rinatera inzandiko ndangamuntu ngo ni kimwe mu myitwarariko y'igisata kijejwe igirwana ry'abantu kiri mu bushikanganje bw'intwaro hagati mu gihugu byavuzwe n'umuyobozi w'ico gisata aho hatunganywa kuri uyu wa kabiri inyigisho kubajejwe gucunga izo nzandiko mu ntara abo bita ba contrôleur provinciaux Remy Nahimana akaba yamenyesheje ko uwo mugambi wofasha mu kubagabanya amakosa muri ico gisata ariko ngo ikena ry'uburyo niyo ikiri intambamye nyamukuru ni igikorwa cyiza kandi twama twiyumvira ariko ni igikorwa gisaba uburyo uburyo bwinshi cyane hanyuma turaheruka kugira umwihwezo w'ibijyanye na eta sivire aribyo evaluation di systeme d'enregistrement des faits d'état civil conya kirimwo kuko twaciye tugira ko ibikorwa bizogenda birakurikirana hariho plan d'action yagizwe mugabo isaba uburyo bwinshi kuko kubishyira mu mamashini mu buhinga bwa informatike bitorera inyishu ibintu byinshi n'ubusuma haraho buza buraba ntibuheze ngo busubire kuba mugabo ni igikorwa eh, tutarabona ko eh, igisagara cya bujumbura kirafise ukuntu coco gifise uburyo kuko kigerageza kwitunganya hamari nacyo gituma kigiye gushika kuri iyo ntambwe ariko n'ahandi si ukuvuga ko iby'iciyumviro kitahari umugambi utahari urahari mugabo ntitubona ryazobikora kuko nta buryo buraboneka nta buryo tubona ariko iciyumviro kirahari kuko aya amakomine menshi arafise n'umuyaga nkuba ayadafise umuyaga nkuba bakoresha umuyaga nkuba uvuye ku mishwara y'izuba iciyumviro kirahari mugabo ntitwovuga ngo ni ryari kizoshirwa mu ngiro isaha isanganiro ano makuru muri w'ikirundi arabandanya ugwaruka ngo ruri mu bukene budasanzwe gituma ngo rushobora gukoreshwa n'abanyepolitike cyangwa bakoreshwa mu ishamirano biri mu kigwa cyakozwe n'ishyirahamwe search for common ground ishyirahamwe gishinzwe kugarukana amahoro bidaciye mu nguvu nacyo ikaba cyashyizwe habona kuri uyu wa kabiri Florida Hitungi arirongoye ngo icyo cegerano kizotuma bamenya ingorane ugwaruka rufise kugira ngo batunganye imigambi z'itorero inyishu ibibazo by'ukuri inkuru ya Placide niyo mwungere nk'uko biri mu cegeranyo c'amatohoza yakozwe n'ishyirahamwe search for common ground ribikishije kugwaruka iryo naryo rikaba ryari rigamije kumenya ubuzima bw'ugwaruka uko bwifashe ngo vyaragaragaye ko ugwaruka bishika rugashamirana floride ayitungi yarongoye iryo shirahamwe akavuga ko ahanini ugwaruka rwashikirije ko ruri mu bukene budasanzwe ibituma rushobora gukoreshwa ku mvo izi canke ziriya n'abanyepolitike benshi bavuga ko hari ubukene bwinshi mu gwaruka bivuye yuko bavuga bati ntitugira isi abandi ntitugira mutahe abandi ntitugira abadufata mu mugongo abandi baravuga bati hari n'igihe dukwegwa kubera ubwo bukene nyene tugasanga turakwezwe n'abanyepolitiki tugasanga turagiye muri ibyo by'amatati ya politike bivanye n'ubukene kuko tuba tubona ko dukwezwe kubera tutagira aho twikora tukibaza yuko tugiye kuronka izindi nyungu mu gihe ubwo rwaruka rusaba ko gufashwa ngo rubone kuva mu ngorane rurimwo uwarongoye iryo shirahamwe search for common ground avuga ko aya matohoza azogira akarusho kanini ko nabo nyene bategekanya kuca bakora imigambi kuri urwo rwaruka ruri muri ayo makomine yagendewe n'ubu nyene Florida itungiye birashoboka ko twiyumvira umugambi mugabo ugasanga ntituriko turicura inyishu bibazo rwaruka rufise canke ku bibazo byaho babaye ubu rero twagize iki kigwa kugira ngo tuzoce tugenda muri aya makomine kugira ngo tugende dusangeyo urugwaruka nyine rwagize ubushakashatsi duce dukorana n'urwaruka rwaho tubamenyeshe ko aya matohoze yakozwe n'urwaruka rugera ku majana abiri na mirongo ibiri na batatu bakaba bagendeye makomine mirongo ine n'atatu ari mu ntara indwi arizo bujumbura meri bujumbura benshi bakunze kwita rirare c'ibitoke kirundo makamba kayanza hamwe na bubanza abadandaza bane badandariza mu isoko yo ku mugwa mukuru w'intara ya Karuzi barafunzwe kuva ku Imana bagirizwa kugumura abandi ngo iyo soko ntiyubakwe nk'uko byatureguwe mu mugambi wa komine musitanteri wa komine buhiga akamenyesha ko kubaka iyo soko babivuganye n'abadandaza bose mu gihe abo bafunzwe bo bavuga ko batagishijwe inama ikaruzi tubibaze Blaise Pascal Kararumiye muri badandaza bane bafunzwe kuva kuri uyu wa mungu mu gace k'igipolisi ko ku mugwa mukuru w'intara ya karusi harimo n'abari muri komite y'abadandaza baho ku mugwa mukuru w'intara abadandaza bamwe bati abo bagenzi bacu bariko basaba ko hoba amatora y'ababaserukira ngo kubera ko n'ikiringo cari caheze ngo kandi ntibakibaserukira bikwiye bakavuga ko hariho na bagenzi babo bamaze guhunga ngo inyuma yaho baboneye ko hari imitahe yabo yasohotse bamenyesha ko abo badandaza bandikiye abarongoye mu ntara no muri komine ngo ntibaheza ngo baronke inyishu ngo ariho mu nyuma bahavura bandikira musitanteri na buramatari bakamenyesha ko bagenzi babo atakindi ariko barazira atari ayo makete banditse ariko rero musitanteri wa komine buhiga amenyesha ko abo badandaza bagumuye abandi banyagihugu harimwo n'abatarabadandaza ngo kugira ngo bahakane umugambi wa komine wo kubaka iyo soko yo ku mugwa mukuru w'intara ya karusi musitanteri ntakarutimana efrazi amazi avuga ko gutora abaserukira abandi badandaza muri iki gihe ngo vyotuma uwo mugambi wo kubaka iyo soko usubira inyuma agasigura ko ngo ari ukubera ko mu bagize komite yo gukurikirana iyubakwa ry'iryo soko harimo abasanzwe bari muri iyo komite asaba abadandaza ko boheza bagategura amatora y'ababaserukira inyuma y'iyubakwa ry'iryo soko ngo hanyuma baheze bafashe no mu itunganywa ryayo ikarusi kararumiye Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro abanyeshuri amajana abiri na mirongo itatu na bane bo ku ishuri ryisumbuye y'igahinga ni muri komine gisuru mu ntara ya ruyigi birukanywe kuri uyu wa kabiri bakaba bagirizwa ko banse kuvuga bononye ifoto mukuru w'igihugu mu bitabo mirongo ibiri n'indwi by'umwaka w'indwi n'uw'icyenda umuyobozi w'iryo shuri akamenyesha ko bari kubagira amatohoza abanyeshuri ngo bakazogaruka ari uko abononye ifoto y'umukuru w'igihugu bamenyekanye ushyitse kuri iryo shuri ry'imyuga ubona urujya n'uruza rw'abanyeshuri abo banyeshuri bakavuga ko atamuco babona ku mafaranga barihishwa ngo kuko n'inama yari yatonzwemo n'ababyeyi bake cyane biturutse ku mvo haje ibintu byo kuvuga ngo amafaranga ngo 5000 ngo ntafonsema rero ibyo bintu tubona ko nta muco mwiza baduhayemo babitangura bavuze ko hari nama y’ababyeyi yabaye naye turavye abanyeshure turi abanyeshure bashika ku majana 540 rero iyo nama ikaba yatunzemo abavyeyi batarenga 25 cha tubona ko ivyo bintu menga nta muco birimo rero kubera ko habonetse ko barose nabangaye nka batatu bane bashobora kuba bayatanze bashobora uburyo bashobora gukorera ko kugira babuza abo bandi gukora ibibazo abo banyeshure basaba ko ubwo buyobozi bwo korana abavyeyi babo bakabibasigurira ngo baramutse babyemeye bazoyatanga tangorane Ababyeyi baje mu iyo nama mu gushinga ayo mafaranga ni bakeya cyane urabye n'abanyeshuri biga hano ico dusaba nuko direction yakorana n’ababyeyi bacu bakayavuga ko twe turi n'abaregwa mu gihe ababyeyi babyemeye nta ngorane twogira mu gutanga amafaranga umuyobozi w'ubuhinga kuri ico kigo Deo Sahabo amenyesha ko ayo mafaranga bayumvikanye ko n’ababyeyi mu ntumbero y'ikuriye ibikoresho bitandukanye bakoresha namahera yashinzwe n’ababyeyi kwezi kwa gatatu inama y'abavyeyi yakoranye bumvikana ko tubona iyo shuri yane saba ibikoresho byinshi bigira inama yo gushinga amajana abiri ku munsi ku mwana ibihumbi bitanu ku kwezi kugira turonke imwe na tubaze ibibazo tukakoresha hariya mu bakoresha ibikorwa bita atelier ibikoresho byinshi kandi tugura ku munsi ku munsi bibuze twashaye dufata abashoboye kwirihira nibo twashaye kugura ivyo bintu bakoresha abasigaye nabo ejo bashoboye kuyaronka baca basubira bakajyamatira bagakora ico kibazo mukamenya ko abanyeshuri bahora batanga amafaranga ibihumbi bitandatu ku gice ariko kugeza ubu bategerezwa gutanga ayarenga ibihumbi mirongo ibiri na kimwe ku gice